كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put eh, došli do 110. hijđarske godine i među ostalog gdje se spominje i smrt velikih uglednika među tabijinima, a to su bili Hasan el Basri, zatim Mohamed ibn Sirin i Vahb ibn Munebbi. Pa je onda komentator, odnosno čovjek koji je obrađivao u knjigu Ibn Kefira, napisao nešto od njihove sire, jer navodno u dijelu Tekmil od Ibn Kethira se često spominje to dijelo ovdje, da Ibn Kethira o njima pisao, međutim, on kaže to dijelo nikad nisam pronašao, niti sam eh, mogao da čujem od nekova nešto ko zna više od mene o tim, dakle, njegovim starim rukopisma rukopisi ili dijela koja su izgubljeni. Između ostalog, za Ibn Taymiju rahmehullahu ta'ala se kaže da je napisao nešto oko koliko dijela. Svi junaci nikom ponikoše i zemlje mrko pogledaše. Šestotina dijela od Ibn Taymije ima, ali nije sačuvano možda 10%. Dakle, ono što je, dakle, dobro danas do, naš, do naših ruku. Što tiče Hasan al-Basrija, rahmehullahu ta'ala, Njegova kunija je bila Ebu Sa'id al-Basri, imam fakih, poznati fakih, jedan od velikih tabina, istaknutih tabina u istoriji Islama, ili među, dakle, drugu, odnosno u drugoj generaciji, to jeste postoji ashaba, prva generacija. Čovjek koji se istakao sa svojom iskrenošću, privrženošću vjeri, svojim zuhdom, zuhdom to je subtilnošću, bježanjem od ovoga svijeta. Ibn Abi Dunija kaže, čovjek je obožavao Allaha te 20 godina, a nije ostaje, odnosno osjećao za njega njihov od njegovih komšija. A imate, kaže, ljudi koji obožavaju Allaha te barka kao tala jednu noć, dok osvane, već, kaže, čini nepravdu svom komšiji. Ima, kaže, ljudi koji spominju Allaha subhanahu wa ta'ala i nekome od ti ljudi nemetne se nečije čuđenje mašala kako je dobar vjernik i on, kaže, brani se koliko može, sve dok ne bude, on savlada njima, a onda, kaže, ustane i ode. Dakle, Hasan Basri u, u svojim ovim predajama, uglavnom predaje o njemu, odnosno od njega, govorilo se pretežno o zuhdu i vježanju od ovog svijeta. <clears throat> Kaže Hasan Basri, rahmehullahu ta'ala, jednom prilikom jedan čovjek u društvu Omera ibn Abdul Aziza, uspuhao se, zadihao se, pa je Omer udario ga nogom, a neki kaže da ga udario rukom, pa kaže ovakvi stvaraju fitnu oko sebe također se prenosi kod imama Taberanija od Hasana Basrija, kaže ima kaže ljudi koji ima je, koji su zapušteni, uništeni, nadom u magfiret, nadom u rahmet, otišli su sa ovoga dunjaluka, a nisu ništa pripremili od dobrih dijela. Neko od njih kaže, ja imam lijepo mišljenje o Allahu te barek vetala. Nadam se Allahove milosti, a laži. Lijepo mišljenje o Allahu te barek vetala jeste da čovjek čini dobra djela. Da se nadao Allahove subhanu tala milosti, on bi je, kaže, tragao sa dobrim dijelima. Zamislite, kaže, čovjeka, ili malo je ostalo čovjeku koji uđe ili krene na putovanje i to nezgodno putovanje kroz pustinju, teško putovanje kroz pustinju, bez hrane i bez pića, a da neće na tom putovanju umrijeti. Također se od Ibn Abi Dunija prenosio od Hasan al-Basrija, pa kaže, razgovarajte sa svojim srcima, odnosno obnavljajte svoj iman, jer ako se sjećate, odnosno ako znate za hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad kaže džedidu imanikum, pa se rekla Allahu pa kako ćemo obnavljati svoj iman? Kako se obnavlja iman? Sa jednom riječju. Čencom. A ne. Jeste šehadetom la ilaha illallah. Pa kaže razgovarajte sa tim svojim srcima, to jest obnavljajte iman, kaže srca se brzo prevrću. Kao što je došlo mnogo hadisa da Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dobro poznatog hadisa vama od Ovidi Allahu sallallahu alejhi ve sellem, on za sebe kaže Kaže Iša radi Allaha, čula sam pa poslanika sa osebem, često govori Allahumme, ja mu kalbi al kulubi u lebsar, tebit kalbi ala dinik. Pa kaže, ako je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam govorio to za sebe, čovjek kojim je Allah te bar kretala oprostio grijehe, obećao mu ulazak u džennet, dao mu svoju objavu, učinio ga povjerenikom na zemlji, učinio ga povjerenikom na zemlji, isto kao učinio povjerenika Džibrila na, na nebesima, možete zamisliti na kakvo je naše stanje. Kaže, zaista se srca brzo prevrću sasjetite te svoje duše, to jeste, nemojte priželjkivati strasti i onaj depote ovoga svijeta, jer su, kaže, duše sklone Dunjalku, to jeste brzo krenu za Dunjalku. Malik ibn Dinar, kaže, rekao sam Hasanu El Basriju, koja je najgora kazna, odnosno koja je kazna za Alima koji zavoli Dunjaluk? Kaže, srce mu umre. Kada čovjek zavoli Dunjaluk, onda dijelima Ahireta traži Dunjaluk. To jeste, pretvarajući se ili radom ko kobajagi za Allahu te barke od vjeru, onda kaže nestane njegovog beričita u znanju, ostane samo njegov kaže izgled kao da je on alim. Jednom se prilikom Hasan Basri našao kod bolesnog čovjeka pa kaže Hasan Basri, bolesnog čovjeka koji je već prizdravio pa kaže mu čovječe, Allah subhanahu wa ta'ala je tebe ispomenuo, odnosno opomenuo te pa ga se prisjeti. Zatim ti je, kaže, dao te barke od tala dovoljno kaj prostora, to jest da se ozdravio, pa mu se za onaj zahvali. Zatim je rekao Hasan Basri Rahimahullah ta'ala, bolest je poput bića ili udarca plemenitog meleka. Poslije toga čovjek koji je bio bolestan može da bude brzi konj za utrke ili da bude lijeni magarac. To jeste, ako čovjek dadne Allah smanotela priliku da ozdravi, treba to zdravlje da iskoristi ako je nije koristio prije nešto je opomenut bio svojom bolešću. Od Ibn Hutebe se prenosi da je prošao, Hasan al-Basri prošao pored vrata Ibn Habire ili Hubeire, pa je vidio karije, to jeste fakhe ili učenjake oko njegovih vrata ili pred njegovim vratima, pa im je rekao, namazali ste svoju obuću, obukli ste lijepu odjeću, a zatim ste kad je došli kod toga i toga a onda je rekao svojim prijateljima, šta mislite, kaže ovim uglađenima? Njihovi mežnici, njihova sjela nisu sjela bogobojaznih ljudi, njihova su, kaže, sjela samo onih koji pomažu vlastodržice da ostaju u vlasti. Od Harajtija se prenosi od Hasana da je bilo poznato za njega kada bi kupovao nešto u vrijeme kada su cijene padale, da bi obično tu cijenu nadoknadio. Pa ako je nešto bilo recimo dinar, odnosno 10 dinara, pa spadne njegova cijena na 9,5 dinara, on bi davao i ono pola dinara da ne bi onaj koji je prodavao bio oštećen. A kada bi on prodavao, kada prodavao, ako bi se od njega tražilo i natražilo, on bi uvijek spuštao cijenu. Jednom prilikom došao mu je neki čovjek da kupi od njega jahalicu, konja ili onu mazgu, pa je rekao Ebu Said, hoćeš malo popust u cijeni, kaže, popušiti 50 dirhema, hoćeš još, kaj neću, zadovoljen sam sa tom cijenom. Kaže, molim Allaha da ti poža, podari beriđita u, tvojoj, u tvom imetku. Od Hamze Elama, dakle, uh, e, jedan od njegovih sluga, kaže, dobila me moja matka od Hasan Basrija, pa je rekla, o Ebu Saide, hoću, kaže, da ovo moje dijete bude sa to, molim Allaha Đošanhu da mu dadne da se koristi od tebe. Kaže Hamza Lama, pa sam bio kaj non stop u njegovom društvu, pa mi jednog dana rekao, o sine čovjeku, ja bene Adem, tuguj ili budi uvijek tužan za ahiretom, ili budi u tuzi iščekivajući ahiret. Zašto? On ovdje spominje puno tugu. Kaže se za Hasana al-Basrija i za Omera ibn Abdulaziza. Kažu, toliko su njih dvojica plakali, kod da je Džehennem samo bio stvoren za njih. 30 godina onaj nije se nasmijao, a 40 godina se nije našalio, rahmehullahu ta'ala. Kaže, plači u noćima za dane. Plači kad si sam, jer moguće je da ćete, kaže, pogledati milostivi, odnosno vladar ovoga svijeta, pa da te upiše među onima koji će uspjeti. Kaže, ušao sam kod Hasana, a on kaže, plači. Pa kada sam ga pitao, što odnosno plačiš? Jel, kaže, kad bi klanjao, plakao bi. Kaže, plači mnogo zato što vjernik neće postići, kaže, deređu kod Allaha osim sa plačom. Ili kad god čovjek plače, postoji veća nada kod Allaha subhanahu wa ta'ala da će mu se ona dazvati na njegovu dovu, da će mu podariti svoju milost. Kaže, plači sve dok ne uvidiš da se Allah smilovo i sve dok ne budeš spašan od dženemske vatri. Zatim je, kaže, rekao mi, nema, kaže, dva boravišta, odnosno nema trećeg boravišta mimo dva boravišta. Ima džennet, ima džehennem. Znaj kada čovjek plače da neće nikada pasti ni prva suza, a da mu Allah te bar kvetala neće osloboditi vatru od džehennemske vatri. Kaže kada bi ljudi, Hazne Basri dalje nastavlja pa govori, kada bi ljudi ispunili svoja srca strahom od Allaha kroz plač, makar jedan to bio među njima, a ne svi, Allah bi se, kaže, svima njima u tom njegovom društvu, društvu smilovao. Ne ima, kaže, odijela ništa teže i kod Allaha ili straha od Allaha kao što je plač. Zatim kaže, rahmehullahu ta'ala, neće čovjek zaplakati, odnosno neće rob Allaho zaplakati straha od Allaha, a da neće biti kod Allaha upisan kao istinoljubiv i bit će zaštićen od laži. Također je govorio Rahmehullah ta'ala, O sine Ademov, od slabosti tvoga ubjeđenja jeste da si sigurniji za ono što je u tvojoj ruci nego ono što je Allahom i svona tala rukama. Tako je se od njega prenosi da rekao, pa kaže sin, odnosno Lukman je rekao u svome sinu, o sine, ako nešto radiš, nemoj raditi osim sa ubjeđenjem, jer ko je slabog ubjeđenja, njegova su dijela još slabija. O sine, ako ti dođe, kaže šeitan sa strane sumnje, jer želi da ti ubaci neku šubhu, ti ga uvijek pobijedi sa sigurnošću i ubeđenjem ono što radiš i ono što vjeruješ i sa iskrenošću prema Allahu. Ako ti kaže dođi sa strane nagovarajući te na ljenost, na tromost, uvijek ga ti pobijedi spominjući kabur i spominjujući sudnji dan. Ako ti kaže dođi sa strane postičući te na dunjaluk i strašeći od ahireta, ti ga kaže obavijesti da je dunjaluk samo kuća prolazna i da ćemo je svi ostaviti. Također se od Hasana prenosi rahmehullahu da je rekao neće, kaže, rob prestati biti ubijeđen, živjeti u ubijeđenju za džennet ili želeći da bježi od džehennema sve dok mu ne dođe smrt. Kaže, ja sam, kaže, tragao za džennetom uh, e, ubijeđenjem, to jeste jekinom, i sa jekinom sam bježao od džehennema. Sa jekinom sam izvršavao farzove na najljepši način i sa jekinom sam se strpio na istini i Allah me je, kaže, spasio zbog mog jekina. Kaže, vidio sam mnogo ljudi koji su bili saradnici i prijatelji dok su lijepo živjeli. Ovdje se koristi riječ lafije, može se koristiti lijep, lijep život ili zdravlje. Kaže, kada ih pogodi nekakav belaj, oni se raziđu. Ljudi su, kada im je lijepo, svi isti, svi su veseli. A kada se, kaže, spusti belaj na njih kada ih pogodi nekakva nedaća, onda se pokaže ko su pravi muškarci. U drugoj predaji od njega sta godio prenosi da je rekao, kada dođu belaji, kada dođu iskušenja, onda se vidi ko je stvarno Allaha obožavao od onih koji to nisu tako radili. Kaže, kada dođe belaj ili iskušenje, vjernik se smiri sa, smiri sa svojim imanom, a munafik sa svojim nifakom. Ferjabi u dijelu, odnosno u spisima o vrijednostima Kur'ana ili dijelu o vrijednosti Kur'ana, bilježi jednu predaju pa kaže od Abdullaha ibn Baraka se prenosi da je čuo od Muamera, od Jahije ibn Muhtara, od, od, a on od Hasana. Kaže, ovaj Kur'an su učili i robovi i Sibjan, to jeste djeca. Nisu, kaže, znali njegovo značenje. A zatim nisu, kaže, mogli spoznati njegove naredbe. Allah te bareke ve taala kaže: knjiga koju smo mi objavili je Mubarekli, to jeste blagoslovljena, da bi oni shvatili njegove ajete i da se onaj opomeni oni koji razuma ima, imaju. A oni nisu shvatili, nisu bili opomenuti. Kaže, tako me Allaha nije, kaže, samo naučiti njegove harfove, a zanemariti njegove naredbe, njegove grance. A zatim neko od njih kaže, pročitao sam Kur'an čitav. Kaže, nisam propustio ni jednog harfa kaže takvome Allaha, on je propustio čitav Kur'an. Na njemu se, kaže, ne vidi od Kur'ana niti moral, niti dijela. Sve dok neko od njih ne kaže, takvom je Allaha, ja, kaže, učim u sebi suru. A opet ja kažem, i opet se zaklanjem Allahom, niti su oni karije, niti su oni alimi, niti su oni mudraci, niti su oni bogobojazni. Kad god je kirajet na takav način, on će se, kaže, pokazati kao takvim, molim Allaha da ne dadne u društvu među nama mnogo takvih. Također se prenosi od Hasana, a ono odnosno od Džunduba, kaže, rekao nam je jednom prilikom Huzeife, bojite se vi nečega? Pa su rekli, tako nam Allaha, ti i tvoji prijatelji, ste, kaže, najobični ljudi, kaže, glede na nas. Tako mi, kaže, onoga u čije ruci moja duša, nećete, neće vam se prići, odnosno nećete biti uništeni, nećete biti ugroženi, osim sa naše strane. To jeste kad se sruši ashabi, kad se sruši ugled ashaba, onda ćete biti vi kao tabijini napadnuti. Kaže, doći će generacije, odrašće sa Kur'anom, učiće Kur'an, a bit će i, kaže, na kraju ovoga ummeta toliko mnogo kao kad se začinka je prosipa po hrani. Neće, kaže, Kur'an prelaziti njihove vratove, to jest njihova grla, kirajet, odnosno njihovo učenje će prestizati njihov iman. Također, od Hasana se prenosi mnogo predaja o pokuđenosti gibeta i kada je gibet dozvoljen, to jeste ogovaranje, pa kaže Hasan Basri, tako mi Allaha, gibet obuzima čovjeka, vjernika, prije nego što on uspije da razradi svoju hranu u svom tijelu. Pa kaže, o sine Ademov, nećeš postići srž ili suštinu imana, sve dok ne budeš pustio ljude sa njihovim nedostacima, a zabaviš se, kaže, sa svojim nedostacima. Pa onda započneš da popravljaš sebe i svoje stanje, a ako ne budeš to učinio, onda će te to odvratiti od pokornosti Allahu. Zatim kaže, voli Allahove robove kao što bi volio da tebe Allah voli. Zatim je Hasan Basri rekao, između tebe i Fasika nema nikakve svjetosti. Također za novotara kaže novotara ne možeš ogovarati, to jeste ne postoji ogovaranje novotara. Sve što kažeš o njemu njegovoj novotari je istina. Aslat Torev kaže, rekao sam Hasanu, čovjek griješnik do te mjere da čini grijehe zbog koji je proklet. Da li je dozvoljeno njega spomenuti za njegovih grijeha? Odnosno, da li je grijeh njega spomenuti? Kaže, ne, tako mi je Allaha ako bude i kaže javno ispoljavao, ispoljavao svoje grijehe, onda nema za njega propisa gibeta. Zatim je rekao Hasan Basri rahmehullahu ta'ala, trojica nije ih zabranjeno ogovarati. Onaj koji javno iznosi grijehe, nepravedan vladar i novotar. Neko od ljudima je rekao, ima, kaže, ljudi oko tebe koji sjede, a kad se od tebe raziđu, pričaju protiv tebe. Kaže on, odgovara njemu pa kaže, polako, ja imam, kaže, nadu i želju da uđem u Allahove džennete. Također mi je želja da pobjegnem od Allahove džalšanuhu vatri. A znam da onaj koji je bio bolji od mene nije, kaže, spašen njihovog ogovaranja. Pa i onaj koji je obskrbio i njemu su našli nedostatke. Pa kako ću ja biti taj sa kim će se oni zadovoljiti? a ja sam, kaže, samo jedno stvorenje poput njih kao što su oni stvorenja. Također se prenosi oni ga da je rekao kogod svoga brata bude prozivao radi nekog grijeha, a on se od tog grijeha pokajao, neka zna da neće otići sa Dunjaluka, a da ga Allah neće iskušati sa tim istim grijehom. Hasan Basri kaže, gledajte na ljude po njihovim dijelima, i prozivajte ih po, njihovim, po njihovom govoru. Allah te bar kvetala nije, kaže, dozvolio čovjeku da govori, odnosno nije dao nijednom čovjeku da govori, a da neće doći njegova dijela koja će potvrditi ili negirati to što je rekao. Čuo sam, kaže, čovjeka da lijepo govori, pa polako sa takvim ljudima. Ako bude, kaže, fakat ga slijedno njegovo dijelo, dobar li on, blago si njegovom bratu i sestri, jer će on od njega da uči ako se suprostave njegova dijela njegovom govoru, onda nema, kaže, od njega nikakve fajde. Kaže, kada čovjek ostari, od njega ćeš osjetiti oštar jezik i oštar pogled, mrtvo srce i bez dijela. Onaj ko bude više gledao na sebe, odnosno pazio na sebe, od njega će se okoristiti, dakle okoristit se njegovo tijelo i njegova srca. Nećeš, kaže, čuti glasa od onoga od koga nije prijatelj. Ima, kaže, ljudi koji su ofarbali svoje jezike i ofarbali su, zatvorili su svoja srca. Ima i, kaže, koji jedu od tuđe na fake, a plaču na svojim radnicima. Zatim kaže Hasan al-Basri rahmehullah ta'ala, neće, kaže, prestati čovjek biti u dobru sve dok ne bude imao svoga vajza iznutra, nekoga koji će ga opominjati, to jeste njegovo srce, i neće prestati čovjek biti u dobru sve dok, ne bude, sve dok bude sa sobom svodio račun. Također se od njega prenosi da je rekao, Mumin sebe čuva, odnosno sebe jača, time što non stop svodi račune, prije nego što mu Allah bude svodio račune na sudnjem danu. O ljudi, svodite račune sa sobom na Dunjaluku. Biće, kaže, teško svoditi račun onaj, na sudnjem danu. Ima, kaže, ljudi koji su uzeli svoj život bez da sa sobom svode, svode račune, a vjernika ne smije, kaže, ništa iznenaditi ili začuditi. Pa da kaže, tako me Allaha, ja sam, kaže, zbog svojih potreba dao sebi pravo na svojim prohtjevima. Tako me Allaha, nemam, kaže, nikakve veze sa tobom. Dakle, čovjek će se odisati svoje, svojih strasti na sunjem danu. Koliko je, kaže, udaljenosti, kaže, hej, hate, tako je kaj daleko između mene i tebe. Međutim, ne možeš doći na sunji dan pa svoditi sa svom račun, nego to učini na ovom svijetu. Vjernik je zarobljenik Dunjaluka i hoće da oslobodi svoj vrat od njega. Neće se, kaže, smirti vjerničko srce sve dok ne susretne Allaha te bareke ve ta'ala zna čovjek da će odgovarati i za svoj sluh, i za svoj vid, i za svoj jezik, i za sve svoje udove, za ono što je činio na Dunjalku. Također kaže, doživio sam prvu generaciju ovoga umeta i najbolje među njima. Dugo sam živio sa njima, tako mi kaže Allaha, više su bježali od, hala, od halala nego što vi bježite od harama. Bojali se halal stvari, a vi, kaže, se ne bojite ni haram stvari. Kaže, upamtio sam kako su postupali po knjizi svoga gospodara. Pratili su sunet svoga vjerovjesnika, sallallahu alaihi sallam. Nikada niko od njih nije složio svoju odjeću. Dakle, ljudi koji nisu imali vremena da se odmaraju, niti je, kaže, između sebe i zemlje imao kakvu vezu, niti je, kaže, neko od njih naređivao u svojoj ženi šta će praviti. Kaže, kada bi došli kući, ako se nešto stavi pred njega, jeo bi, a ako ne, samo bi, kaže, prešutio. Zatim kaže, kada mu munafik klanja, klanja iz rijaluka, to jeste pretvaranja ili stida od ljudi, ili straha od ljudi, a kada, kaže, kada klanja, samo me na um dunjaluk. Ako ga prođe namaz, niti žali, niti mu je onaj teško što ga je namaz promašio. Također od njega se prenosi da je rekao četiri stvari koje budu u čovjeku, susreće se sa Allahom, a on znaće da ga Allah voli. Onaj ko bude pažljiv prema svojim roditeljima, ko bude blag prema svojim robovima, to je slugama, onaj ko bude vodio brigu o jetimu i onaj koji bude pomagao slabe ljude. Također je bio upitan o nifaku pa kaže nifak je nešto kad se raziđe čovjekov tajni i javni život. Njegov, dakle, ulazak, njegove postupci, kada uđe u kuću i kada izađe van među ljude. Nifaka se ne boji osim vjernik, a niko od nifaka nije sigurniji osim munafika. Zatim se kaže, zakleo Hasan al-Basri, <clears throat> ono kao što je ostalo od Dunjaluka vjerniku, preostao svoj život od, od onaj vjernik od Dunjaluka će provesti u strahu od nifaka. Kaže Musmija, da si vidio, kaže Hasana, pomislio bi da je u njega usađena tuga svih stvorenja na zemlji. Kaže Zijezid ibn Hošib, nikoga nisam vidio tužnijeg na Dunjalku od Hasana i Omera ibn Abdulaziza. Kaže kao da je Džehennem bio stvoren samo za njih dvojicu. Kaže Ibn Sabat, Hasan 30 godina se nije nasmijao, a 40 godina se nije našalio. Od njega se prenosi da je rekao ima ljudi koji odijevaju crveno i bijelo. A onda kaže pogledajte, to jeste kako sam se lijepo odijenio, Kaže Hasan Basri, nisam, kaže, vidio veće griješnike od takvih kao što si ti, niti je ehlen, niti je sehlen. To jeste nisi dobro došao, niti ima za tebi dobro Kaže, stanovnici Dunjalka koji te, kaže, gledaju, to jeste Dunjalku koji te gledaju, samo ćeš im biti postcaj da više žudi za dunjalkom. Više će, kaže, žudjeti za svojim strastima, za strastima svojih stomakova i svojih leđa, to jeste da jedu i da samo se izležavaju. A stavnici ili ehl lahire, oni će te uvijek mrziti i uvijek će te osuditi. Jednom prilikom je ušla skupina njegovih prijatelja kod njega pa su rekli, Abu Sa'id, šta ti, kaže, misliš o Muhammedu ibn Lehtemu? Pa, ka, pa kaže on njima, šta mu je, šta sa njim? Kaže, ušli smo kod njega, a on se, kaže, sređuje i onaj, dotjeruje se, daje sebi do svoga izgleda. Pa kaže, Hasan Basri, vidite, kaže, onaj tamo sanduk, odnosno onu seharu, pa je, kaže, vidjeli smo seharu u čošku sobi, a on kaže, u onoj sehari ima 80.000 dinara. Pa kaže, prenostavca Risa, ne znam, je li, odnosno, rivajta, ne znam, kaže, je rekao dinara ili dirhima. Kaže, nikad nisam dao zekat na ovi 80.000. Nisam nikad trošio da vežem rodbinske veze. Nikad nisam nahranio siromaha od tog imetka. Pa smo rekli, ojeba Abdella, pa što si, kaže, skupljao taj imetak? Kaže, za lijepo vrijeme, da se nadmećim sa svojim prijateljima, <clears throat> iako mi vladar uskrati neka imam nešto kod sebe. A onda Hasan Basri reče, pogledajte kako mu je došao kaj njegov šeitan. Kako ga je strašio, kako ga je navodio da go mila i kako ga je ucijenio time hoće li mu vladar dati ili neće. A onda Hasan Basri reče, o ti koji ćeš biti naslijeđen ili si naslijedio nečiji imetak ili će tvoj imetak biti naslijeđen. Nemoj, kaže, da budiš prevaren kao što je bio prevaran onaj čer prije tebe došao ti je i metak, da se, kaže, patiš. Nisi prolio znoj, nisi ruku morio. A onda nisi ga potrošio na Allahovom putu. Nisi, kaže, dao pravo onome neko pravo u tvojom metku ima. Kaže Hasan Basri, rahmahullahu ta'ala, doće na sudnji dan ljudi, od tih ljudi koji su skupljali koji su naslijedili ili su skupljali metak na lahak način. Kaže, doći na sudnjem danu već kad je preselio, ostavio je, kaže, i metak nekom drugom, a taj drugi je došao, pa je zbog bogobojaznosti, straha od Allaha i zbog dobrote lijepog svoga ponašanja, podijelio na Allahovom putu, a onda, kaže, vidiš svoj metak na vagi drugog čovjeka. Dakle, prestigo te sa dobrim dijelima. Imam Hasan al-Basri rođen je u hilafetu Omera ibn Hataba, bio je donešen pred njega, pa je Omer ibn Hatab proučio mu dovu, namazao mu usne, odnosno vilce sa hurmom. Također njegova smrt je bila 110. godine, Allah najbolji zna. Također ove godine, to je 110. godine, preselio Muhammed ibn Sirin, Ebu Bekri ibn Amr al-Ansari, oslobođeni rob Enesa ibn Malka Novarija. Njegov otac je bio jedan od onih koji je uhapšen, odnosno zarobljen u bitci na Ajnu Temure, zarobio ga je Hald ibn Velid, a onda ga Enes otkupio, a onda se on otkupio od Enesa na, na rate. Rodio je istaknutu djecu, između njih ovoga Muhameda, to jeste e, o kojem mi govorimo, Muhammed ibn Sirin, Zanes, zatim Enesa, Naabeda, Jahiju, Hafsu i Kerimu, i svi su oni, kaže, bili istaknuti tabijini, spomenuti kao povjerljivi prenos, prenosioci u istoriji Islama. Imam Buhari, kaže, Muhammed je rođen dvije godine pred kraj hilafeta Osmana radijallahu anhu. A Ibn Hišam, o tom smo govorili i prošli put na samom kraju dersa, bio je jedan od najistaknutijih ljudi po istinoljubivosti. To jeste, bio je poznat po tome što je govorio ili trudi se govori samo istinu. Ibn Sirin je bio takva ličnost poput Hasana Basrija, Zahid, čovjek koji nije žudio za Dunjalukom, Kad god bi neko spomenuo nekoga po nečem lošem u njegovom društvu, on bi odmah ga spominjao po njegovom dobru. Halef ibn Hišam kaže, Muhammedu je bilo dato nekoliko svojstava. Kada bi ga vidio, vidio bi na njemu tragove da je na pravom putu, da je bogobojazan, da je skrušen i skroman čovjek. A ljudi kada bi ga vidjeli zbog njegovog izgleda, spominjali su Allah. Dakle, ulijevao im je šta? Onaj osjećaj ili posjećao bi i samo svojim izgledom na Allaha te barek vetala. Kad je Enes ibn Malik umro, Enes je ostavio oporuku da ga okupa i da mu klanja, da mu pripremi ženazu Muhammed ibn Sirin, a Muhammed ibn Sirin je bio u zatvor. <clears throat> pa su mu rekli, Enes je ostavio oporuku da ga ti pripremiš za ženazu, kaže ja ne mogu onaj, njemu klanjati ženazu, ja sam zatvoren zbog toga i toga. Kaže, tražit ćemo da je Mirul Muminin da te pusti. Kaže, Mirul Muminin ne može mene pusti jer ja nisam kad njem dužan ništa, nek sam dužan tome i tome. Pa je su, kaže, otišao kod toga čovjeka koji on bio dužnik, zbog čega je bio zatvoren, pa kad mu je ovaj dozvolio, on je izašao iz zatvora i pripremio Enesovu e, dženazu. <clears throat> Kaže Ibn, eh, odnosno Muhammed Ibn Sirin, rahmehullahu ta'ala, ja znam zbog čega me Allah iskušao, zašto sam u životu posrnuo, samo zato što sam jednom kaže, čovjeku rekao o bankrotu, to jest propalco. Kaže Ebu Sulejmane da rani imali su toliko malo grijeha da se mogli prisjeti zbog čega im se nešto loše desilo u životu. Dok su nas grije savladali pa ne nemamo pojma zbog čega nam se sve dešava. Kada bi bio pozvat na neki velime, to jest na neki sohbet ili pir, Ušao bi u kuću pa bi zatražio od žene pa kaže daj mi mješinu sa vodom da se dobro, kaže napijem. Ne želim tamo da idem da oni vide da sam ja gladan. A on nama kad se najavi akika nećemo da dočekujemo iako je posla jaci. Kaže, dolazio bi na tržnice ili ulazio bi na tržnice u po dana, a onda bi rekao Allahu ekber subhanallah, pa bi spominjao Allaha i govorio bi ovaj kaj trenutak kad su ljudi u gaflet, to jeste posvjetili se dunjalku. Kaže, ako Allah Đelšanu hoće nekom je dobro, on mu dadne vajza od njegovog srca. Pa mu kaže, on, on, ga naređ, on mu naređuje dobro i spriječava ga, on odnosno odraća ga od zla. Zatim kaže, od najveće nepravde prema tvome bratu je da spomeneš najgore stvari koje znaš ona, o njemu, a da ne spominješ hajr koji je pred njemu. <clears throat> Kaže kada bi prenosio kada bi prenosio nešto od poslanika, odnosno da sahaba i poslanika Ali salatu vesselam, lice bi mu promijenilo boju. Ne bi kaže mogao ga čovjek prepoznati do te mjere da kaže kao da Muhammed nije bio Muhammedom. A bio je često pitan za snove, pa je govorio ljudima, kaže onako kao što je bilo na javi. <clears throat> Došao mi je neki čovjek pa kaže, Usnio sam da sipam ulje u masline. Kaže, ti se oženio sa svojom majkom. Kaže, pa je ovaj čovjek otišao i shvatio je da kad je kada je mati rodila, ona je bila zarobljena i on je otišao na drugu stranu svijeta. Kao dijete, maksum, tek rođen. Kad je odrastao, nije znao da mu je mati zarobljena išao, pa je svoj mati odkupio i uzeo je kao svoju robkinju. Kaže, drugi je čovjek došao i rekao, vidio sam kao da sam stao na hurmu, a iz te hurme je, kaže, izašao, izašao miš. Kaže, oženćeš, kaže, ženu, a ona će ti roditi čjerku koja će biti, kaže, fasik, griješnica. Kaže, pa je bilo onako kako je i rekao. Drugi čovjek je došao i rekao, vidio sam na krovu svoje kuće šenicu, pa je došao horoz ili pijetao, kaj pa je pojeo tu šenicu kako se kaže, šenca ili pšenca? Šenca. Koliko ću vam puta reći da se ne kaže ptica, nego se kaže tica. Ovo P je nametnuto, nije od bosanskog jezika. Ali hajde naučit ćete nekada ako volja. Da ne krenete šeji nam nekulturno, ne znam kako se kaže šenca ili tica. Kaže Ibn e, Sirin njemu, ako ti ništa nije ovih dana ukradeno, bit će ovih dana ukradeno. Kaže ovaj čovjek, pa smo prostrali prostirku gore na, na onaj na krovu kuće, to su bili ravni krovovi, kaže pa je to nestalo ukredeno. A onda je došao Ibn Sirin i rekao ukredeno mi je tako i tako prostir kad čilim. Kaže zovite mu Ezina. Kaže jesi ti ukru? Kaže jesam. Haj kaže čovjek vrati. Svarao. Drugi čovjek je došao i rekao vidio sam kako e, golub jede cvijet jasmina, A on reče, pomrla je ulema u Basri. Drugi mu je čovjek došao i rekao, vidio sam, kaže, golog čovjeka kako na, smet, na smetlištu svira u tamburu. Pa kaže Ibn Sirin, ovaj san ne odgovara nikome osim Hasanu al Basriju. Što se tiče, kaže, smetlišta, to je, kaže, Dunjaluk. To što je go, nema ni jednog grijeha. A ona tambura, njegovi kaže vazovi koji non stop kaj ljudima govori neprekidno i kaže toliko njegove vazu dopiru do njihove uši i srca da ne mogu da ga se riješi rahmehullahu ta'ala. <clears throat> Došao mi neki čovjek i rekao vidim, kaže, kako mi brada na sve strane se raštrkala. A ja, kaže, gledam u svoju bradu. Kaže njemu on, jesi li mu jezin? Kaže, jesam. Kaže, boj se Allaha, kad se popneš na munaru, nemoj da gledaš u tuđe avlije. Drugi mu je došao i rekao, usnio sam da mi je brada duga narasla. A onda sam je, kaže, sasjekao i onda sam je onaj, e, isp, isp, ispleo is, ispredo i onda sam napravio od nje odjeću pa sam je prodao na tržnici. Kaže, boj se Allaha, ti, kaže, krivo svjedočiš. Drugim je došao i rekao, usnio sam da jedem svoje prste, a on mu reče, ti jedeš ono što su tvoje ruke zaradle. Rahmehullahu ta'ala. Također treći od tabijina, istaknuti tabina je bio uh, e, Vahbin Munebi. Istaknuti tabin, čovjek koji je mnogo ličio i u svojim uh, stavovima i postupcima, govor za njega da je ličio na Kabul Ahbara, čovjek koji je bio poznat po dobroti, po mnoštvu ibadeta. Vahdi kaže da je umro u Sani, to jeste u Jemenu, 110. godine. Vehbi mu nebih je susreo se sa mnogo ashaba, prenosio od Ibn Abasa, od Džabira, od Nuamana, Ibn Bešira, od Muaza Ibn Džebela, od Ebu Hurere, od Tausa i mnogi drugi. Od njega su također prenosili mnogi tabijini. Vehbi kaže, primjer onoga koji uči ili traži znanje, a ne radi po njemu, kaže po pri, isto kao primjer doktora koji ima u rukama lijek, ali se sa tim lijekom e, a, ne liječi. Od Munira, oslobođenog roba, padla Ibn Ebi Ajaša, kaže, bio sam sa Vehmenom Ibn Nebihom, pa je neki čovjek došao i rekao, bio sam u društvu sa tim i tim čovjekom, pa te je onaj vrijeđao. Kaže, pa se Vehbe naljutio. Kaže, zar Allah ni jednog drugog šeitana mimo tebe nije našao da dođe da to kaže? A onda sam, kaže, vidio istog tog čovjeka došao je tog trenutka dok je se ta, taj razgovor vodio. Kaže, pa je Vehb ustao, zagrlio ga rukovo, sa njim posadio ga kada je sebi rekao Bujrum u naše društvo. Ibn Taus kaže, čuo sam Vehba da kaže, o čovječe, po svijetci, kaže, svojoj vjeri doći ti na faka. Također se od njega prenosi da je rekao, stanovnici džehennema će dobiti odjeću, a bolje im je da se ostalo džehennemu goli dobit će hranu, a bolje da su gladovali. Biće im dati život, a bolje da su mogli u džahennemu umrijeti neuzubillahi ta'ala. Također se prenosi od Munima ibn Idrisa, ono svog oca, ono Behba, pa kaže, rekao je Lukman svome sinu, primjer oni koji spominju Allaha i oni koji su u gafletu kao primjer svjetlosti i tame. Kaže, pročitao sam u Tevratu četiri onaj, stiha ili četiri reda, pa kaže, ko bude učio Allahovog onaj knjigu, ko bude čitao Allahovu knjigu i misli da mu Allah neće oprostiti oni ona od onih koji se izgrevaju sa Allahovim ajetima. Onaj ko bude se žalio na musibete koji su ga pogodili, on se kaže žali na Allaha. Onaj ko, se bude, onaj ko bude žalio za nešto od dunjaluka što ga je prošlo, on nije zadovoljan sa Allahovim kada i kaderom. A onaj ko se posvijeti uh, bogatstvu, otiće i izgubit će pola vjere. Kaže također, pročitao sam u Tevratu, bilo koja kuća da je sagrađena snagom slabih ljudi, neka zna da će ta kuća biti prva srušena. Bilo koji metak koji se sakupi na haram način, neka zna svako onaj koji to radio da će on prvi osiromašiti. Od Abdullaha ibn Mubareka se prenosi sa lancem do Vehba ibn Behada je rekao našao sam, pročitao sam nekim knjiga da je Allah rekao ako mi se kaže pokori moj rob, ja ću mu se odazvati kad god me, odnosno prije što me pozove, da ću mu prije što od mene zatraži. ako mi se, kaže, moj rob pokori, kada bi stanovnici nebesa i zemlji htjeli da ga spriječe, ja bi ga obskrbio, ili kad bi htjeli oni da mu dadnu, ja ću mu, kaže, više od njih dati. Ako moj rob bude nepokoran prema men, ja ću, kaže, uskratiti da može podići ruke prema nebesima da ću ga da tumara u zraku, odnosno u beznađu i neće mu niko od mojih robova moći pomaći. Vehbi mu nebih kaže Allah te barek vetala je kudio nekog rabina od Beni Israila pa, pa mu je govorio, odnosno objavio je preko poslanika njemu. Pa kaže, vi učite za nešto drugo mimo Allahove vjere, učite, a ne želite da radite, prodajete ahiret za dunjaluk, odjevate na sebe kožu ovaca, a u, odnosno imate kožice ovaca na sebi, a unutar vas su duše vukova. Hranite se hranom na taj način kao što bi se, kaže, brda napunila onaj, sa mnoštvom hrane i vode teška vam je, kaže, vjera, odnosno težajete vjeru ljudima, kao da ljudi nose na leđima planine. Zatim, ne želite da im pomognete nikoliko biste kaj potorili prst pod tu planinu. Oduljujete molitve. Gladite, kaže, svoju odjeću. Otimate i metak je tima i od udovica, a tako mi, kaže, moje sile ili moje snage, ja sam se, kaže, zakleo da ću vas baciti u takvu fitnu, odnosno zabludu, da će u zabludu otići i svi učeni i svi vaši mudri. Jednom prilikom Veh bio upitan za dvojicu ljudi koji klanjaju. Kaže, jedan klanja, odnosno jedan je toliko posvećen dovi i onaj tišini, ili čutanje, dok drugi se, kaže, posvetio više da bude na srdi. Koji je, kaže, bolji? Onaj, kaže, koji je iskreni prema Allahu te bareke veta'ala. Toliko što se njih tiče njiha je sire. Ove godine, to je 110. pohidžir je preselio također Suleiman ibn Sa'ad, čovjek za kojih se dakle, u njegovoj sirec stoji da je bio veoma lijep, izgledom također bio veliki govornik, dobar, dobar poznavac arapskog jezika. Također ove godine je preselila Umu Hevil, jedna od žena koje, koja je prenosila mnogo predaja od Allaha poslanika sahaba. E, počela je da uči Kur'an sa svojih 12 godina, ubrajala se u fakihe i alime svoga vremena, bila je jedan od najboljih žena. Također ove godine je preselila Aisha bin Talha ibn Abdullah Tamimi, njena mati Umu Kultum, kći od Ebu Bekra, radi Allahu, anhu međma'in. Također je preselio Abdullah ibn Sa'id ibn Džubeir, čovjek koji je prenio mnogo predaja od sahaba od Allahova poslanika sallallahu sallam, također Abdurrahman ibn Aban, ibn Osman ibn Afan. Zatim kaže Ibn Kathir, nastala je 111. godina. Ove godine je Muavija ibn Hišam uh, u tim ljetnim pohodima napao na dio ovoga Bizantijskog carstva. Također Said ibn Hišam je napao sa svojom vojskom na dio, drugi dio do te mjere dok nisu došli do samoga centra carstva Bizantije. Ove godine je Hišam ibn Abdul Melik smijenio Ešesa ibn Abdullaha Sulemija kao namjestnika Horasana, a postao Džunejda ibn Abdurrahmana. Kada je došao tamo, susreo se sa konjanicima Turkmena koji su već bili pobiđeni od strane muslimana, a uh, eh, on je imao sa svom 7000 vojnika. Došlo je do ponovnog okršaja. U tom okršaju je izgubilo mnogo ljudi život do te mjere da su Turkmeni pomislili da će savladati muslimane, a sa njima je bio i njihov onaj, uh, vođa koji je onaj, izbjegao smrt u toj prijethodnoj bitci. Kaže, malo je falo da Džunejd izgubi njegova vojska, onda je Allah subhanahu ta'ala podario im pobjedu onaj, u toj bitci. Zatim je nastala 112. godina. Ove godine je Moavija ibn Hišam također napao na Bizantiju. Osvojio je mnoge utvrde sve dok nije stigao do Malatije. A onda su Turkmeni iz Lana krenuli prema uh, islamskom svijetu i susreli se sa Džarahom ibn Abdullahom Hukmijem i onima koji su bili sa njim od stanovnika Šama i Azerbeđana. Došlo je do bitke u kojoj je izgubio Džarah svoj život, Rahimahullah Teala, i mnogi oni koji su bili sa njim u bitci na Eh, Merađu Ardabilu. Zatim su, kaže, Turkmeni zauzeli Ardabil, a onda je, kada je čuo Hišam ibn Abdumelik, poslao Saida ibn Amara Đarašija sa vojskom i naredio da, da požure, ali su Turkmeni već onaj, bili zarobili velik broj muslimana između njih, odnosno koji je predvodio taj njihov vođa, onaj bio je e, spasio s prijateljnim bitkama, pa je uspio da povede svoju vojsku protiv muslimana. U tom pohodu su Turkmeni zarobili i velik broj žena i djece i e, zimija koji su bili zajedno sa muslimanima. Pa je zatim, kada je došlo do sljedećeg boja, Turkmeni su onaj, stradali e, od strane muslimana, a ono što su uspjeli da zarobi, muslimani su oslobodili od žena i djece i zimija, a onda su njihove zarobljenike sve ubili odnosno zatvorili, da su pomrli od gladi. I Allah, Allah najbolje zna. Kaže, nakon te bitke, halifa nije htio stane kod toga, nego je poslao svoga brata muslima Ibn Abdul Melika da ide u pratnje, odnosno da traži dalje Turkmene, pa su krenuli prema, prema njima, odnosno prateći ih i to u vrijeme jake, žestoke zime. Došli su do jedne utvrde nedaleko od Semerakanda, a tamo je Hakan, to jeste njihov onaj vođa ili njihov kralj, predvodio. Kaže, u toj bitci e, došlo je do, do jakog okršaja među muslimana i e, Turkmena. Muslimana je bilo 26.000 i na kraju bitke većina muslimanskih vođa, emira i vojnika je poginulo, samo da ih je ostalo 2.000. Bili su svi zarobljeni i Hakan je naredio da svi budu pogubljeni. I to je, odnosno ova bitka je se nazivala onaj uh, Šuab Seberkant i ostala je upamćena po tome kada nije pre, pre, eh, preživio ni jedan od onaj muslimana. Ove godine je preselio Ređa ibn Hajwa al-Kendi, Ebu Mihdam, za njega se govori da mu je kunja Ebu Nasr, Tabin, istaknuti Tabin, čovjek koji je ostavio velikog traga u istoriji Islama jer je bio poznat kao savjetnik svim halifama od Bene u Meji. Zatim Šehr ibn Hoši Velešar il Himsi, za njega ste čuli, on se čije se spominje u predajama, za njega se kaže da je bio iz Damaska također istaknuti tabin, prenosio je od svoje jel, vlasnice Esma bint Yazid ibn Seken i od drugih. Od njega su prenosili drugi ashabi, bio je Alim, Abid, čovjek koji je bio pobožan, Međutim, bio je potvoren da je ukro nešto iz Betul Mala, pa se onda skupina ljudi digla, pisali su protiv njega, govorili su protiv njega, zatim zapisali su njegovo ime u divan i tako dalje. S druge strane se digla druga skupina tabina koju stalo njegovu odbranu. Međutim, nema sumnje da je bio onaj, pored svega toga, istaknut u istoriji Islama. Zatim je nastala 113. godina. Ove godine Muavija ibn Hišam je napao na Bizantiju od strane Mereša sa skupinom od onih koji su već pozivali od Beni Abasa na Abasijski hilafet. Zatim, došlo je ove godine također onaj, e, dobitke između Meslama ibn Abdelmelika i Turkmena. Ove godine je Meslam ibn Abdelmelik izvojevao pobjedu protiv Turkmena. U toj bitci je ubio mnogo njih, a onda onaj, i zarobio mnogo i žene i žena i djece i i imetka. Ove godine je preselio El Abdul Wahab ibn Baht, čovjek koji je bio sa Batala Abdullahom u Bizantiji. Oba dvojice su poginuli kao onaj šehidi. Abdul Wahab ibn Baht Ebu Bede, ili neki kažu da je bio Ebu Bekr. Memla oslobođen rob Al Mervana iz Mekije nastanio se u Šamu, zatim se preselio u Medinu, prenosio od Ibn Omera, od Enesa, od Ebu Hureyre, i od drugih ashaba. Između ostalog, spominju se među njima od ljudi koji, sa kojima se on družio, Ejub i Malik ibn Enes i Jahe ibn Said i Ubejdula Ameri i mnogi drugi. <clears throat> od njega se prenosi hadis za kojeg je, u kojem je Allahom poslanih sallam rekao Nadar Allahu imren sema me qaleti kaže, neka Allah blagoslovi čovjeka koji čuje ove moje riječi, pa ih svati i zatim, kaže, prenese drugom onako kako je svatio. Malo je onih koji nose znanje, malo je onih koji će prenijeti znanje onima koji su učeni od njih. Tri stvari neće onaj zastiti prsa vjernika. Ihlas, to jeste iskreno djelovanje, odnosno iskren posao Allahu, zatim savjetovanje vladara i e, čvrsto držanje džemata muslimana. Zatim prenio je hadis od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje Allahov poslanik sallallahu kaže ako neka susretne se sa svojim bratom neka poselami, ako između njih se nastaje pokaže neka prepreka drvo i slično, neka ponovo se poselami kad se vidi. Za njega se prenosi da je mnogo obavljao hadž, umru i da je stalno čitao život proveo u bici na Allahovom putu. Također za njega se kaže da je bio blag, da je lahko opraštao, da je poginuo kao emir, u jednoj od bitaka u Bizantiji i tamo je i ukopan. Ove godine je preselio Makhole Šami, Tabi, odnosno Tabin, Makhul se često kada spominje u predajama. Imam Ehlo Šama u svom vremenu. Bio je oslobođeni rob jedne od žena od plemena Huzel. Neki kažu da je to da je bio u, u posjestvu kod Al Seida ibn Asa. Za njega se kaže da je bio Nubija. Nubije su ljudi sa juga Egipta sa sjevera Sudana, dakle da je bio uh, crnac. Neki kažu da je bio zarobljen u Kabulu. <clears throat> Drugi kažu da je bio uh, da je bio loza iz odnosno da je bio iz careve loze. A o tome sam kaže Ibn Kathir više pisao u dijelu Tekmil. Muhammed ibn Isa kaže čuo sam ga da je rekao obišao sam svu zemlju tražeći znanje, a Zuheri kaže četiri su Alima, Sejid ibn Musejib, u Hidžazu Hasan al-Basri u Basri, Šabi u Kufi i Makhul u Šamu. Za njega se kaže da nikad nije mogao da kaže kul, nego je obično govorio kul, zato što je bio ađami, to jeste bio je na Arab porijeklom. Zatim je nastala 114. godina, ove godine Moavija ibn Hišam ponovo e, napao sa Sulejmanom ibn Hišamom i Abdomelikom na Bizantiju susreo se zajedno sa Abdullahom el Batalom, sa sinom od Herakla. I, a Herakle je onaj koji je pisao Allahom poslanik sa Allahom, odnosno sa kojim je pregovarao Allahom poslanik sa kojeg je pozivao u islam. Ove godine je preselio Ata ibn Ebi Rabah, Fihri, Ebu Mohamed al-Meki, jedan od velikih uglednih tabijina – Kaže se da je susreo se sa 200 ashaba Ibn Sa'ad. Kaže, čuo sam neke od učenjaka da kažu, a ta je bio crn, slijep, nizak, e, šepo je, bio je uvrnutog tijela, a na kraju života je oslijepio. Bio je povjerljiv, fakih, alim, čovjek koji je prenio mnogo hadisa. Ebu Džafer al-Bahir i drugi kažu, niko nije, kaže, bio u, vrijem, u njegovom vremenu da je poznavao propise hađa kao što je on. Kaže se da je obavio u životu 70 hađeva, a da je umro kada imao stotinu godina. Na kraju toliko je bio star i slab da je se, što mi kažemo, mrsio se u Ramazanu zbog starosti i slabosti, a onda je plaćao otkupininu zbog toga što nije postio. Kaže, glasnik od Beni Umejebi govorio na mini, na hađu ne smije niko donosti fetve osim Alpa ibn Ebi Rabaha. Kaže Abu Džafer al-Bahir, vidio sam kaže, skupinu učenih ljudi, ali niko nisam vidio učenog kao što je bio Alfa. Evzai kaže, a ta je umro, a kada je umro na zemlji, niko nije bolje poznavao Allahovu vjeru od njega. Zatim, za njega se kaže da kada bi klanjao, usavršavao bi ljepotu klanjanja namaza, kada tada kaže, Sejid ibn Musayyib i Hasan Ibrahim i Ata, to su, kaže, bili imami islamskog svijeta. Kaže Ata, kada bi čovjek govorio neki hadis, odnosno prenosio neki hadis, ja sam, kaže, šutio i gledao onaj kao da mi prvi put prenosi se taj hadis. A Allaha mi čuo sam taj hadis prije što je taj čovjek bio rađen. Ali nisam, kaže, htio da osjeti onaj oholost ako ga ne budem zasušao kaže, većina islamskih učenjaka smatra da je preselio ove godine. Pa zatim kaže njegovoj siri, eh, rahmehullahu ta'ala, prenosilac mnogih hadisa od mnogo ashaba, od Ibn Omera, Ibn Amara, od Abdullaha ibn Zubeira, Ebu Hureyre, Zeda ibn Halda, Al-đuhene i Ebu Saida i mnogi drugi, kao i od njega što prenosi mnogi imami i e, tabijini. Kaže Ebu Hezan, čuo sam Ata Rabaha, kaže ko sjedne na neki mežlis gdje se Allah spominje, Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti grijehe i za deset narodnih sjela, pa makar sjedio na sjelima, onaj batila. Ebu Hezan, kaže, rekao sam, a ta, šta je, kaže, mežli zikra? Kaže, mežli, mežli gdje se govori o halalu, o haramu, o namazu, o postu, o braku, o razvodu i tamo gdje se onaj govori o trgovini po prodaji. Također se prenosi od njega da je rekao, neće nikada rob reći, ja rab, ja rab, ja rab, a da Allah subhanahu wa ta'ala neće pogledati na svoga roba i da mu se već neće odazvati. Pa kaže, zar niste čuli da je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u ajetu Rabbena inena samijana munadini vinadili ili imani, anaminu. Gospodar naš, mi smo čuli glasnika da poziva u iman, u vjerovanje, pa smo povjerovali. Bi rabbikum famenna. Kaže zatim, Rabbena fakfir lena dhunubena wa kefir anna sejatina. Gospodaru, oprosti nam naše grijehe i oprosti nam naša loša ili hrđava djela kaže, a onda ćete kaže, naći da je Allah rekao feste džabe lehom rabbuhum, pa im se odazvao njihov gospodar. Kaže Ata, radijallahu, odnosno rahmehullahu ta'ala, ako budeš mogao u noći arefata da se osamiš, onda to učin, tako to jest iskoristi tu noć i dan arefata kada nastaje. Sayyid ibn Selam el Basri kaže, čuo sam Ebu Hanifu Nu'amana da je rekao, čuo, sreo sam se sa Ataom u Mekke pa sam ga pitao nečemu, a on reče, odakle si? Kaže, ja sam iz Kufe kaže iz kojeg naselja iz Kufe kad je većina tamo ostavila Allahu vjeru i postale su šije. Znači, a taj je bio baš imao lijepe stavove. Ka, kaže Ebu Hanife, rahmehullah ta'ala, da, ja sam, kaže, iz Kufe, od koje si, kaže, skupine? Ja sam, kaže, od jedne skupine koja ne vrijeđa Selefe, vjeruje u kader, ne proglašava nikoga nevjernika od uh, onih koji su prema kibli zbog toga što čine grijehe, a onda, kaže, a ta, spoznao si i drži se toga znanja. Kaže se da je neko pred njim rekao iman se ni povećava, ni se smanjuje. Pa je on rekao šta ćemo za riječ uzvišenu kada kaže وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَا a oni koji su na pravom putu, on će im uputu povećati. Kaj koja je ta uputa koja će se povećati? Kaže, tvrdili su da namaz i zekat nisu od Allahove vjere. A on reče, šta ćemo za riječ uzvišenu kada kaže وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ دِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ Ništa im drugo nije bilo naređeno osim da obožavaju Allaha, iskreno njemu ispoljavajući monoteističku vjeru, da obavljaju namaz, da daju zekat, to je, kaže, prava vjera. Pa je Allah, kaže, ovo spomenuo da je to od njegove vjere. prenosi se da je kada je umro Ibn Abbas, da halku u Mežidu haramu njegovu halku je naslijedio Ata ibn Abi Rabah. Kaže Selam ibn Kuhel, nikog nisam vidio da svojim dijelima traži zadovoljstvo Allaha osim trojice ljudi, kao što su radili trojica ljudi, Ata, Taus i Mujahid. Ibn Jarir kaže, vidio sam Ata kako čini tavaf oko da Bog da se oduzeli. Kaže im Džeriju, vidio sam ta kako čini tavaf oko Allahove kuće, pa kaže onome koji ga je vodio jer je bio slijep. Zapamte, kaže, pet stvari od mene. Kaže, kader, njegov hajr i njegov šer, njegovo dobro i njegovo loše, sve od Allaha. Zatim, nemaju, kaže, robovi ništa o Allahovom mešijetu i njegove volji ili nešto da, onaj, osim što nije o Allahovim smanotala rukama. Oni koji se okreću prema našoj kibli, to su, kaže, mumini, vjernici, njihovi metak, njihova krv i njihova, kaže, čast je kod vas sveto, osim sa pravom. A što se tiče oni koji se odmetnu od muslimana, njih, kaže, treba udarati i nanulama i obućom a uvijek kad se radi o Haridžijama, recite i svjedočite da su oni u zabludi. Muaz ibn Sa'ad kaže, sjedio sam kod Alta, pa je spomenuo jedan hadis, a onda mu se neki, kaže, čovjek ubacio u riječ, pa se naljutio. Kaže, kako ste nekulturni? Kako ste, kaže, nekulturni, kako vam je loše ponašanje? Tako mi Allaha kad je čujem hadis od nekog čovjeka, a ja ka kaže znam i bolji i prije od njega, ali kaže želim da se lijepo ponašam pa kaže saslušam ga od, nje, od njega. Kaže Ata rahmehullahu ta'ala da vidim, kaže šetana u svojoj kući, draži mi nek da vidim jastuk koji poziva na spavanje od Ibn Đerira se prenosi i kaže a Ata nakon što bi donio tek, te, odnosno nakon što je uh, ostario i oslabio, ustao bi na noćni namaz pa bi proučio dvije stotne ajeta od sure i Bekare, onaj, tako bi stajao u namaz da se ni jedan put ne bi pomakao iako je bio star i slab. Toliko od njihovoj siri. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي